Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Početkom 1960. godine Jugoslavijom, koja se do 1963. nazivala Federativna narodna republika, a od novog ustava donešenog te godine Socijalistička federativna republika Jugoslavija, vladao je maleni broj ljudi. Na čelu je Socijalističke Jugoslavije bio Josip Broz Tito, predsjednik republike, predsjednik SIVA, Saveznog izvršnog vijeća ili vlade Socijalističke Jugoslavije, predsjednik predsjedništva Saveza komunista Jugoslavije ili prvi čovjek partije, te vrhovni zapovjednik i mar maršal Jugoslavenske narodne armije. Pored njega u vrhu vlasti nalazili su se ovi ljudi. Aleksandar Ranković, potpredsjednik SIVA, sekretar za unutrašnje poslove i šef uprave za državnu bezbjednost ili UDBE. Edvard Kardelj, početkom 60. godina potpredsjednik Saveznog izvršnog vijeća, predsjednik Komisije za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti ili glavni arhitekt društvenog sustava Jugoslavije. Mijalko Todorović, član Saveznog izvršnog vijeća i potpredsjednik odbora za privrednu koordinaciju tog vijeća. Sve ove funkcije značile su da je Todorović bio jedan od upravitelja jugoslavenske privrede. Svetozar Vukmanović Tempo, predsjednik Saveza sindikata Jugoslavije, Ivan Gošnjak, državni sekretar za narodnu obranu, te Koča Popović, član Siva i sekretar za vanjske poslove. Osim njih, još su dvojica republičkih političara pripadala tom uskom krugu najmoćnijih političara socijalističke Jugoslavije. To su bili Vladimir Bakarić, sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske, te Petar Stambolić, jedan od čelnika Saveza komunista Srbije i predsjednik Savezne narodne skupštine. Za sve izvan državnog i partijskog aparata bilo je riječ o jedinstvenoj i kompaktnoj skupini ljudi. Međutim, njih su razdjerali sukobi oko danje izgradnje i razvoja socijalističke Jugoslavije. Godine 1964. na 8. kongresu Saveza komunista Jugoslavije ti će sukobi postati javni, koliko su oni to mogli biti u jednopartijskom sustavu. Dva su pitanja izazivala najviše sukoba u vrhu jugoslavenskog rukovodstva, ustroj federacije i privredna reforma. Stvorile su se dvije glavne struje, reformska koja je tražila manje centralne vlasti i privredne reforme koje će povećati ulogu privrednih subjekata, te centralistička koja je zagovarala čvrstu federaciju i njoj odgovarajući rigidni realsocijalistički privredni okvir. Godine 1957. u Njujorku objavljena je knjiga Nova klasa Milovana Đilasa. Taj čovjek koji je nekada uz Tita, Rankovića i Kardelja bio član najužeg rukovodstva, već četvrtu godinu bio je disident. Đilas je 1953. izabran za predsjednika Savezne skupštine. Nekad rigidni staljinist pretvorio se u zagovornika demokratizacije Jugoslavije. Čak je dovao u pitanje monopolna vlast Saveza komunista. Na početku 1954. Đilas je u časopisu Nova misao objavio članak Anatomija jednog morala. U njemu je napisao da jugoslavensku političku elitu resi životinska pohlepa za održavanjem društvenog položaja. Pohlepa koja je nemilosrdnija od borbe životinja. U Anatomiji jednog morala još je pisalo. To je svijet koji se zatvarao, i vlast ovu našu i slobodu ovu našu izborio, pa se zalagao i za rata, vršio visoke dužnosti, vozio se u autima i salon vagonima, hranio i odjevao u posebnim magazinima, ljetovao u izdvojenim vilama i ljetovalištima i na osnovi svega toga Bog me bio i izuzetno zaslužan. U tom svijetu značaj i vrijednost ličnosti je spontano počeo da se mjeri i bio sve više mjeren prema stupnju i ulozi u hijerarhiji, a prije svega u stvarnoj vlasti, što je sve uglavnom izrastalo i naslijeđeno iz uloge u revoluciji i neposredno nakon nje. Đilas je već dugo vremena iznosio stavove s kojim se nije slagala većina jugoslavenskih rukovodilaca. Ali on je bio jedan od vođa revolucije, prvi čovjek nekadašnjeg agitpropa, jedan od najistaknutijih Staljinovih kritičara. I ti su članci možda smetali, ali nisu doveli do formalne osude. Anatomija jednog morala bila je korak predaleko. 16. i 17. siječnja 1954. održan je izvanredni plenum Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, na kojemu su osuđene Đilasove ideje. Osudu su predvodili Tito i Kardelj. Đilas je isključen iz političkog života i partije. Kada je 1957. objavljena nova klasa, oštra kritika sustava realnog socijalizma, partija je još burnije reagirala. Sabrina Peramet u knjizi Tri Jugoslavije piše. Borba od 11. kolovoza 1957. komentirala je kako je Đilas demoralizovan i lud, dodajući kako je njegova knjiga napisana rečnikom i psihologijom Gebelsove propagande. Vlasti su odmah zabranile i uvozi i raspačavanje Đilasove knjige, te ga osudile, premda je već bio na odsluženju trogodišnje zatvorske kazne izrečene prethodnog prosinca, na dodatnih sedam godina zatvora i ukidanje svih građanskih prava još pet godina. Iako je Đilasova knjiga osuđena, jugoslavensko partijsko rukovodstvo neke od njezinih stavova ugradilo u partijski program koji će biti prihvaćen na 7. kongresu SKU održanom 1958. u Ljubljani. U veljači te godine objavljeno je pismo partijskog vrha u kojemu se partijske funkcionare optuživalo za korupciju i privilegije prije i poslije kongresa trajao je val isključenja partijskih funkcionara i članova partije zbog privilegija i korupcije. Trajala je kampanja samo kritike funkcionara zbog zloupotrebe službenih automobila i stambenog fonda. U republičkim savezima komunista ustrojeni su posebni sekretarijati za organizacijsko-politički rad, ideološka pitanja i kadrove. Koliko se tom tijelu pridavalo važnosti, govori činjenica da je na njegovom čelu bio Aleksandar Ranković. Struja u jugoslavenskom rukovodstvu koja je zagovarala ovo vraćanje revolucionarnom moralu, zagovarala je i čvršću federaciju i rigidni socijalizam. Godine 1960. Ranković je postao generalni sekretar Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, masovne društveno-političke organizacije koja je trebala organizirati radne ljude i građane u političkom djelovanju. Na petom kongresu Socijalističkog saveza Cvjetin Mijatović, urednik časopisa Komunist i važan član bosansko-hercegovačkih komunista, predložio je da Savez komunista ni svojih funkcija prenese na taj savez. To je značilo da bi Ranković postao još moćniji to reformska struja nije mogla dopustiti. Početkom 1958. u rudniku ugljena u Trbovlju u Sloveniji rudari su stupili u štrajk. Bio je to prvi štrajk u socijalističkoj Jugoslaviji. U veljači te godine partijski vrh održao je svoju tajnu sjednicu. Na njoj je sudjelovalo 34 sudionika, vođe Republičkih saveza komunista te izabrani članovi izvršnog komiteta. Na toj sjednici Ranković je za probleme optužio šesti kongres SKU i pokušaja reformi. Kardelj mu je odgovorio. Šesti kongres je dao u jednom pravcu vrlo pozitivne rezultate. Mi smo tada radikalno obračunali s našim slabostima u prošlosti. Ujedno smo dali osnovne linije budućeg razvitka. Ali došlo je do zastoja u razvoju, pa su birokratske tendencije ojačale na svim razinama, a partija je zapustila svoju ideološku funkciju. Iza sintagme birokratske tendencije krio se napad na centralističku rigidnu struju u partijskom rukovodstvu. Sedmi kongres SKU predstavljao je malenu pobjedu za tu reformsku struju, ali tvrda struja bila je još uvijek dominantna. Stvari su se počele mijenjati početkom 60. godina. Jugoslavensko ekonomsko čudo počelo je posustajati. Brojke su na bile impresivne. Sabrina Ramet piše. Od 1957. do 1961. stopa investicija u prosjeku je ostala na snažnih 30% BNP-a, a BNP je rastao prema prosječnoj godišnjoj stopi većoj od 12%. Osobna potrošnja rasla je 10% na godinu, a poljoprivredna proizvodnja u razdoblju od 57. do 61. porasla je oko 40% u odnosu prema prethodnom petogodišnjem razdoblju. Te brojke nisu davale punu sliku Godine 1960. žetva je bila loša i žito se moralo uvoziti iz Sjedinjenih američkih država. Godine 1962. Mijalko Todorović u govoru pred Saveznom skupštinom dao je crnu sliku privrede. Uvoz raste, izvoz pada, pozvao je na štednju. Ekonomski zastoj omogućio je reformskoj struji zamah. Recesija iz 61. i 62. dovela je do značajnih promjena. Godine 1963. socijalistička Jugoslavija dobila je novi ustav. Do njega ona je bila centralizirana država s federalnim ustrojstvom. Nakon njega republike su dobivale sve veću ulogu u političkom i privrednom životu. Nakon donošenja ustava u Beogradu od 7. do 13. prosinca 1964. održan osmi kongres Saveza komunista Jugoslavije. Sabrina Remet piše. Taj kongres bio prigoda za prvu otvorenu raspravu o nacionalnom pitanju i za ponešto nejasno sročen dogovor o pokretanju gospodarskih reformi. Hrvati su počeli iznositi argumente u korist ekonomske optimalizacije, odnosno primjene kriterija profita pri ulaganju, te su postavili pitanje o nadzoru općeg investicijskog fonda i njegovog usmiravanja sredstava na jug zemlje. Oslanjajući se na potporu Slovenije i možda iznenađujuće Makedonije, Hrvati su ostvarili djelomičnu pobjedu na tom kongresu. Tvrda struja koju je predvodio Aleksandar Ranković nastojala je zaustaviti taj put prema privrednoj reformi i većoj ulozi Republika. Ali to više nije bilo moguće. Kardelj i Bakarić predvodili su struju koja je počela pobjeđivati u političkom vrhu jugoslavenskih komunista. Nakon osmog kongresa uslijedit će velika privredna reforma 1965. a nakon toga i obračun s tvrdom strujom koji će završiti rušenjem Aleksandra Rankovića. Među onima koji će iz tog kongresa izvući korist korist i skupina profesora filozofije i sociologije, koji će u Zagrebu pokrenuti časopis koji će imati naziv Praksis. Govori profesor dr. Žarko Puhovski. Praksis je zapravo dijete osmog kongresa Saveza komunista Jugoslavije. Sviđalo se nekom Temeljne teze koje su razvijene kasnije u tekstu Čemu praksis koji je napisao Gaja Petrović i poslije njegovim knjigama su zapravo teze koje on izrekao u diskusiji na osnom kongresu jedne komisije kad je govorio, a zapravo pokušavaju dovesti do filozofije ono što se politički već dogodilo, obračun sa staljinizmom. Jer se pokazalo u rani godina simpozijeno na Bledu i čitav niz ovakvih pojava od krleženog govora i slično, da u kulturnoj sferi još uvijek ljudi kao što su, ne znam, Dušan Nedeljković u Beogradu ili Zihar u Ljubljani sa jednim primitivnim dijamatovskim konceptom, nastavljaju terorizirati i kulturu općenito i filozofiju posebno, jednim modelom koji naprosto više toj generaciji ne odgovara, a politički je u sukobu sa činjenicom da je vodstvo Saveza komunista, odnosno Josip Broz Tito, 48. godine, dakle to je već 20 godina, odnosno 16 godina prije, politički jasno raskinulo sa Sovjetskim savezom. To je opći kontekst. Ono što se dogodilo nakon toga, u tih deset godina koliko je praksis izlazio i koliko se zbivala koričlanska ljetna škola, pokazuje tri vrste nesporazuma, od kojih su neki bili plodotvorni, neki nisu. Prvi nesporazum je bio taj što se idejom da će praksis biti časopis širi od filozofijske zajednice, zajednice e, profesionalnih filozofa, došlo veoma brzo u poteškoće jer je to razumljeno kao alternativna ideologija u onim ideologijskim centrima koje je partija organizirala. S druge strane je razina argumentacije bila nešto što za većinu ljudi nije bilo interesantno. Stari profesor Filipović koji je bio generacije prije svih praksisovaca koji svi njih zapravo kao stari liberal dovoljno na fakultet iako nije dijelio njihove stavove, Uvijek radio vice tomu kako će partijski sekretar u ne znam kojem mjestu čitati naslov koji je bio pisan grčkim alfabetom i kako će sve čuda se događati kad on to bude prevodio sebi na hrvatski ili ne znam koji jezik. To je bio pomalo vic, ali u njemu je bilo istina. Dakle, oni su istoreno bili intelektualno argumentacijski iznad razine, kao što bi danas bili, jer filozofija naprosto nije disciplina koja se može tek tako širiti, a s druge strane su imali ambiciju izići iz filozofije. To je ta generacija filozofa svugdje u svijetu koji vraćaju se na Marksovo i Kierkegaardovo pitanje nakon Hegla kako izići iz, tada je bilo sustavne filozofije ili sistematske filozofije, sada iz filozofije kao disciplina. Na osmi kongres Saveza komunista Jugoslavije gleda se kao na kongres na kojemu je partiji pobjedila reformska struja. Borba se vodila na dva polja, društveno-ekonomskom i nacionalnom. Reformisti su tražili privrednu reformu i razvoj samoupravljanja te slabljenje unitarističko-centralističkih snaga. Dušan Bilandžić u knjizi Hrvatska moderna povijest donosi izlaganje Edvarda Kardelja na tom kongresu, glavnog zagovornika reformi u Jugoslavenskom vrhu. Edvard Kardelj, najveći autoritet u komunističkom pokretu Jugoslavije za nacionalno pitanje, u svom referatu na istom kongresu ističe da u izgradnji privrednog sustava SKU mora voditi računa o tome da je Jugoslavija više nacionalna zajednica i da nacionalna ekonomska samostalnost nije ni etatističko-administrativna kategorija, ni autarkija, ni pravo na nacionalistički egoizam, već specifični vid samoupravljanja radnih ljudi. Znači u odnosima među narodima treba da bude primijenjen uz određene modifikacije isti princip koji važi za socijalističke ekonomske odnose među ljudima, to jest da svaki narod ima pravo i realnu mogućnost da živi i da se razvija u skladu s rezultatima svoga rada i da nikakva snaga izvan njega samog ne može raspolagati plodovima njegova rada. Među sudionicima osmog kongresa bio je i Gajo Petrović, filozof i profesor na Ocijeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Profesor Petrović rođen je 2. ožujka 1927. godine u Karlovcu. Umro je 13. lipnja 1993. godine u Zagrebu. Studirao je filozofiju u Zagrebu, Leningradu i Moskvi. Doktorirao je na Zagrebačkom filozofskom fakultetu gdje je predavao od 1956. do smrti. Petrović je napisao niz radova, ali je najpoznatiji po svojim dijelima iz poznajne teorije i logike. Njegov udžbenik logike jedan je od najboljih ikad napisanih na slavenskim jezicima. Pored spoznajne teorije i logike, Petrović je istaknuo i svojom interpretacijom marksizma. Na osmom kongresu, u sklopu rada Komisije za idejna kretanja, Petrović je istaknuo ove zadatke filozofa komunista. Prvi je zadatak borba za učvršćenje i dalji razvoj one osnovne pravilne orijentacije naše marksističke filozofije, koju je ona izvojevala u razdoblju između 7. i 8. kongresa Saveza komunista i koji treba dalje razvijati još dosljednije, odlučnije, smjelije. Drugo, Mislim da je zadatak također borba za sve stranije i sistematičnije primjenjivanje te osnovne orijentacije na sva glavna područja filozofije i na sve glavne filozofske probleme suvremenog svijeta i čovjeka, a napose našeg jugoslavenskog socijalizma. Treće, smatram da je važan zadatak filozofa komunista da se bore za potpunije poznavanje naše filozofije i njenih dostignuća u najširim slojevima naše zemlje. Četvrto, Mislim da se ne smije zanemariti zadatak borbe za dalju afirmaciju naše filozofije u međunarodnim razmjerima. Gajo Petrović bio je pokretačka snaga časopisa Praksis. Milan Kangrga kasnije će napisati da bez Petrovića ne bi bilo ni Praksisa. Drugi nesporazum je bio tomu što su ljudi koji su poveli Praksis bili nedvojbeno lijevo orijentirani, nedvojbeno ljudi vezani uz Marksa i Marksovu tradiciju i po svojoj političkoj orijentaciji sasvim sigurno nisu bili liberali nego socijalisti. S eventualnim izuzetkom e, Svete ovom najširem krugu ljudi oko praksisa. A oni su djelovali kao čimbenik ili faktor liberaliziranja političkog poredka jer se naprosto pojavio netko osim ideologijskog odjela centralnog komiteta koji je govorio o pitanjima marksizma, to je uvijek bilo naravno pitanje ideologije. I treće, velika međunarodna proširenost, čitav niz veza sa najznačajnijim filozofima od e, Eera koji je bio na jednoj strani do Bloha koji je bio na drugoj strani, od ne znam Lukača na jednoj strani do primjerice e, Varge ili, ili Davida Rizmana u, u Massachusettsu e, je pokazala da je opet se dogodila jedna unutar sebe protuslovna pojava. S jedne strane Jugoslavija preko praksisa postala čimbenik, danas bi se reklo igrač u međunarodnoj kulturnoj razmjeni, više nego ikada prije, a uglavnom više nego poslije. A s druge strane je to bila politička zaštita od nekih progona koji zbog ove druge točke počeli se relativno brzo pojavljivati, naime progona zbog pretpostavke da je riječ o alternativnoj ideologijskoj poziciji. Nakon što je komunistička partija Jugoslavije preuzela vlast u Demokratskoj federativnoj Jugoslaviji, nakon odluke Ustavotvorne skupštine Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, ona nije dopuštala pojavu političkog subjekta koji bi joj mogao konkurirati u vladanju zemljom. Nakon rata u najrigidnijem vremenu jugoslavenskog socijalizma partija nije bila niti registrirana. Bila je neka vrsta nadustavnog tijela. Stvari su se počele mijenjati nakon sukoba sa Stalinovim Sovjetskim savezom. 2. studenog 1952. u Ljubljani je počeo šesti kongres komunističke partije Jugoslavije. Kongres je doveo do značajnih promjena. Počelo se govoriti o odumiranju partije i države da su to ciljevi razvoja socijalizma. Na tom kongresu postavljeni su temelji samoupravljanju. Na temelju odluka šestog kongresa sljedeće godine donesen ustavni zakon koji je poništio velike dijelove ustava iz 1946. Taj ustavni zakon predvidio je slobodu udruživanja radnog naroda, osobnu slobodu ljudska prava te pravo na rad. Partija je i promijenila ime na tom kongresu nazvala se Savez komunista. Politbiro partije također je promijenio ime. Sada se on zvao Izvršni komitet Centralnog komiteta. Šesti kongres probudio je nade u danju demokratizaciju društva. Najdalje je u zahtjevima za demokratizaciju otišao Milovan Đilas. On je 53. u borbi počeo objavljivati članke u kojima je pozivao na demokratizaciju društva, povlačenje partije iz udbe i policije, kritizirao je, kako je napisao, degeneriranje revolucionarnog vodstva. 7. siječnja 1954. Đilas je u borbi objavio članak u kojem je pisao. Danas je revolucija reforma, mirni napredak. Danas je besmisleno boriti se za vlast u revolucionarnom obliku, ne samo zato što je to nerealistično, nego i zato što je kontrarevolucionarno. Duša revolucije može se sačuvati samo u stvarnoj slobodi, zato što su je proveli slobodni ljudi radi slobode i u ime slobode. Đilas je nakon ovih članaka žestoko kritiziran. Moša Pijade ga je optužio za ogromnu taštinu, Aleš Bebler izjavio je da mu je funkcija udarila u glavu. Partija ga je osudila zbog članaka i udaljila iz članstva i političkog života. Na kraju će Đilas biti zatvoren. I slučaja Đilas partija je pokazala da ne želi da joj se netko miješa u vođenje zemlje, te u određivanje ideološkog smjera u kojemu će se kretati jugoslavenski socijalizam. Neprijateljstvo partije brzo će osjetiti osnivači praksisa. Ono što je opet bilo od početka jasno. Želi se popraviti model. Izvorno nema govora o tomu da su ljudi koji vode praksis čak alternativno, kamoli protivno orijentirani u odnosu na poredak, oni naprosto ozbiljno shvaćaju ono što je država, odnosno amalgam države i partije, najavio. Samopravljanje, decentralizacija, demokratizacija, neovisnost u inozemnim poslima, nismo ni istok ni zapad, idemo. S jedne strane, praksa objavljuje čitav niz veoma značajnih kritika razvijenog kapitalizma, i u tom pogledu je zapravo ispred svoga vremena. Najbolji primjer je knjiga nedavno umrlog profesora Kuvačića, koji je posljednji od ovih originalnih praksa sa umro, koja se zove Obilje nasilje, koja je objavljena 79. Eh, godine, koja je tada promašena. Ona tada govori o obilju kako kod nas u Jugoslaviji nema, on je sociolog, ali koji danas više manje ne znajući za nju, naravno, ponavlja svaki seoski župnik kritika potrošačkog društva, konzumerizma to sve piše tamo prije nego što je vrijeme bilo u realnosti došlo. S jedne strane, dakle, ostaje kritika zapadnog kapitalizma, ali s druge strane, to je ono što je novo ljevičarsko u čitavoj praksovskoj poziciji, neosvješteno na početku. Zapravo su studenti natjerali svoje i studentice, svoje profesore da osvijeste svoju novu ljevičarsku poziciju, dakle poziciju kritike jednog i drugog, dakle i zapadnog kapitalizma, jer to je doba hladnog rata, i birokratizacije, kako se obično govorilo, modela, u kojoj e, se vidi prepreka realizaciji socijalističkog projekta, a filozofijska, točnije antropologijska pretpostavka je shvaćanje čovjeka kao biće prakse, dakle čovjeka kao osobe koja nije određena izvana, koja nije određena nikakvim funkcijama, niti mjestom recimo proizvodnji, nego je određena svojom samostalnom slobodnom djelatnošću sve u nastonu na e, ranog Marksa iz e, početka 1840. godina, dakle židovsko pitanje, e, pariški rukopis, takozvani ekonomsko-filozofijski rukopis i tako dalje. I tu je još jedan element, po sudu, jako važan, kao način komunikacije čovjeka koji je određen kao biće prakse spram zajednice, je uvedeno opet u korištenju Marksovog frazema bespoštedna kritika svega postojećeg. I tu je došlo do očitih nesuglasica najprije, a onda već i sukoba. Glavni odgovorni urednici praksisa u njegovoj prvoj godini izlaženja bili su profesori Zagrebačkog filozofskog fakulteta Gajo Petrović i Danilo Pejović. Redakciju su pored njih činili profesori Branko Bošnjak, Danko Grlić, Milan Kangrga, Rudi Supek i Predrag Vranicki. Svi su oni bili profesori na ocijeku za filozofiju. Jedino je Rudi Supek predavao na ocijeku za sociologiju. Cijena prvog broja praksisa, točnije dvobroja, bila je 160 dinara ili 0,6 tadašnjih dolara. U prvom dvobroju praksisa nalazi se i članak Čemu praksis, koji je napisao Gajo Petrović. U članku je pisalo. Usmjeravajući časopis na goruća pitanja suvremenog svijeta i filozofije, redakcija će nastojati da se u časopisu njeguje nepoštetna kritika postojeće zbilje. Smatramo da je kritičnost koja ide do korijena stvari, ne prezajući ni od kakvih konsekvencija, jedna od bitnih karakteristika svake prave filozofije. Također mislimo da nitko nema monopol ni izuzetno pravo na bilo koju vrstu ili područje kritike. Nema ni jednog općeg ni specijalnog pitanja koje bi bilo samo unutrašnje pitanje ove ili one zemlje ili privatno pitanje ove ili one društvene grupe, organizacije ili pojedinca. Međutim, smatramo da je prvenstven zadatak marksista i socijalista pojedinih zemalja da uz opće probleme suvremenog svijeta kritički osvjetljavaju probleme svoje vlastite zemlje. Primarni je zadatak jugoslavenskih marksista, na primjer, da kritički raspravljaju o jugoslavenskom socijalizmu. Takvim kritičkim raspravljanjem jugoslavenski marksisti mogu najviše pridonijeti ne samo svom vlastitom, već i svjetskom socijalizmu. Praks ima, imao, kao što sam rekao, iznimne, pogotovo za ono vrijeme iznimne međunarodne veze. Tada je bilo puno teže komunicirati, da se to ne zaboravi, još uvijek se radilo pismima, nije bilo ni faksa, kamoli nekih suvremenih e, načina kao što su internet i slično. I te su veze bile i zemljopisno proširene i e, recimo tako orijentacijski, dakle od Lefevra i svih francuskih ljevih e, filozofa preko britanske, američke ljevice, njemačke i veoma jak utjecaj u socijalističkim državama. Jedina točka otpora gdje nije bilo suradnje bila je Frankurska škola. Jer su Horkamer i Adorno imali bili su već gospoda godinama, imali su nekakve predrasude. E, mogu kao anegdotu reći, ja sam kao student e, došao do Adorno, bio sam student u Frankfurtu i pitao sam ga o korupcijanskoj školi. On je rekao, znate kolega, jedan put je bila filozofija na Mediteranu, dva put neće. To je bio ne baš ljevičarski, bio ako gronsenjerski jedan odgovor, ali pokazivao neko stajalište. S druge strane, Gajo Petrović je smatrao da je kritička teorija neka vrst pretpostavke za njegovu poziciju. On je smatrao da je njegova pozicija koja se kasnije formulira kao mišljenje revolucije na razini koja je iznad kritičke teorije. Utjecaj je bio takav da su velika imena dolazila vamo, ali da su svi naši filozofi objavljivali na engleskom i vodili predavanja i seminare čitave kolegije na američkim, engleskim i drugim univerzitetima, njemačkima da kako. A s druge strane, za ove iz istočne Europe to bi uopće način da dođu iz zemlje van, dolaze su ljudi iz Rumunjske, iz Mađarske, iz istočne Njemačke čak, koji inače uopće nisu smjeli svoje zemlje napuštati, kojima je to bila šansa da na neki način dođu u kontakt. Poteškoća je bilo sa sovjetskom filozofijom, tamo nije bilo moguće uspostaviti suradnju jer se uvijek traži da se to radi preko da društvo piše, udruženje piše e, sovjetskom pa da oni odrede ko bi došao i tako dalje. Ali sam u kasnim 80. godinama doznao da su svi broji praksisa bili praktički istovremeno, simultano prevođeni na ruski i držani u takozvanom zatvorenom dijelu biblioteka koji su bili samo posebno povjerljivima dani na raspolaganje. Dakle, oni su to pratili, ali tamo nije i bilo očito nekog utjecaja. To se tek poslije iza 90. moglo vidjeti po nekim citatima, ali nije bilo suradnje. Ugledu praksisa doprinijela je njegova međunarodna komponenta. Prvi broj praksisa, onaj za rujan listopad 1964. objavljen je i na hrvatsko-srpskom jeziku, te u međunarodnom izdanju na engleskom jeziku. S trećom godinom izlaženja međunarodno izdanje počinje izlaziti na tri jezika, engleskom, francuskom i njemačkom. Pored tog međunarodnog izdanja, praksis je promovirao i Korčulansku ljetnu školu, mjesto na kojemu su osnivači praksisa okupljali strane ugledne filozofe, sociologe, ekonomiste. Pokretači te škole bili su Milan Kangrga i Rudi Supek. Milan Kangrga u knjizi Izvan povijesnog vremena ovako opisuje stvaranje Korčulanske ljetne škole. Početkom 60. godina ljetovali smo s obiteljima svake godine u Lumbardi na otoku Korčuli. Tu je 1962. godine pala ideja od strane Supeka da se osnuje nešto slično onim ljetnim seminarima za dopunsko obrazovanje nastavnika različitih struka, što ih je financirao Republički sekretarijat za prosvjetu Socijalističke republike Hrvatske, a što su se održavali u Crikvenici i Makarskoj. Sada bi to bilo za nastavnike srednjih škola iz filozofije i sociologije, kao i studente i za nastavnike sveučilišta tih struka. Kad sam Supeku primijetio da mi se ovo škola čini preuskim, s obzirom na to da smo namiravali već od početka na te seminare pozivati i poznate strane predavače iz Europe, Supek je imao jedan važan argument protiv moje sumnje. Ako želimo dobiti sredstva za održavanje tih susreta, onda se sekretarijatu, a prije svega savjetu za znanstveni rad, mora predložiti nešto slično ili isto kao i dopunski seminari iz ostalih struka. Tako smo ostali pri tom nazivu Korčulanska ljetna škola. Kangrga i Supek predstavili su prvo plan o pokretanju škole gradonačelniku Korčule i njegovim suradnicima. Njima se svidio turistički potencijal projekta i podržali su ga. Rudi Supek imao kuću na Orebiću, preko puta Korčule, tako da kažem. Kangrga odlazi na Lumbardu i tamo se je to na neki način povezalo. Ideja je bila najprije da se napravi jedna vrsta seminara za nastavnice, nastavnike srednjih škola i to je uvijek bio dio programa, ali se onda naravno stvar jako proširila. U najboljim trenucima, dakle to je 68, 69, 70, 71, tamo je dolazilo 500, 600, 700 ljudi iz čitavog svijeta, od studentica i studenata do bloha koji je već imao tada 85 godina i koji su imali jedan veoma živahan način komuniciranja. Imali smo obično prije podne plenarne e, skupove gdje bi ta uglednija imena govorila u jednoj velikoj dvorani, a jednu godinu kad je dvorana uređivana je bilo na otvorenom. I popodne su bile e, nekakve skupine komisije, kako god bi se to reklo. Obično bilo na jezicima, dakle bilo na engleskom, na francuskom, na njemačkom i na ono kako se tada govorilo srpsko-hrvatskom, dakle jezik kojim su govorili domaći ljudi. Interes je bio jako velik, to je bila na koncu i nekakva turistička činjenica, taj broj ljudi koji je tamo dolazio. Općina je pozdravljala, veoma često bi čak i tako se tada zvalo predsjednik skupština općine pozdravio djetnu školu, osim zadnje dvije godine kad je bilo jasno da se stvari malo e, zaoštravaju. 68. su bile nekakve incidentne situacije kad se pokušalo na crkvi ostaviti nekakve simbole podrške crvenom bojom, podrške studentima u Frankfurtu, Parizu, Beogradu i Zagrebu. Sve je to bilo već nakon tih zbivanja, jer se škola obično održavala u zadnjem tjednu osmog, odnosno kolovoze početkom devetog. To je značilo, dakle, istovremeno jednu vrst velesajma doslovce, na kojem ste mogli čuti radikalne trockističke teze, ljude koji se bave filozofijskom logikom, ljude koji se bave političkom ekonomijom. Prve feministice kod nas koje su javno govorile su govorile na koročlanskoj ljetnoj školi na zgraženje dijela praksisovaca, budemo otvoreni, ali su Gaja Petrić i Mihajlo Marković koji su imali međunarodne veze smatrali da treba proširiti publiku koja će biti zainteresirana za koročlansku ljetnu školu. Na čelu odbora Korčulanske ljetne škole bio je Rudi Supek, Njezina glavna generalna proba bila je 1963. u Dubrovniku. Tema te škole bila je progres i kultura. U Dubrovniku su bili Erich Fromm, Henri Lefebvre, Lucien Goldman i drugi ugledni sociolozi i filozofi. I od njih je zatraženo da populariziraju ideju održavanja ljetne škole na Jadranu. Prva kočulanska ljetna škola održana je 1964. i održavat će se do 1974. Svake godine sa posebnom sredinom središnjom temom. Ona prva na Korčuli imala je za temu smisao i perspektive socijalizma. Druga tema je bila što je povijest. Treća kočulanska škola nije održana. Razlog je za to bio napad Vladimira Bakarića, najmoćnijeg rukovodioca u Hrvatskoj. U svibnju je prvo Bakarić u Sarajevu pred bosansko-hercegovačkim rukovodiocima napao praksis, a onda je napao njegovu međunarodnu popularnost i ugled. Meta napade bila je i ljetna škola. Dino Mujađević u knjizi Bakarić, politička biografija, piše. Pokušao je obezvrijediti potporu koju je Praksis imao od strane uglednih zapadnih teoretičara poput Herberta Markuzea ili Eriha Froma, tvrdnjom da ti zapadni mislioci u razvoju socijalizma nemaju nikakvog značenja, jer su svojedobno odbacili socijalizam pa su se onda vratili ljevici kada su vidjeli da im je Jugoslavija vratila vjeru u socijalizam. Zadnja korčulanska ljetna škola održana je 1974. Njezina središnja tema bila je umjetnost u tehnificiranom svijetu. U čitom tom velesajmu gdje su razne teze pojavljivale, držala se neka osnovna matrica koja je bila u najširem smislu riječi stvaralački marksizam. Dakle, taj marksizam koji je s jedne strane imao oslonac na Heideggera, s druge strane naravno Lukač, Frankfurtska škola, i tako dalje. S treće strane, čitav suvremenih istraživanja je bio uziman u obzir. Prije svega, zahvaljujući osobi koja je bila formativna, nosiva i za praksis i za korčansku ljetnu školu, to je bio Daje Petrović. On je bio daleko najobrazovaniji e, filozof te generacije jedini uspozrečeno uz Danila Pejovića koja je nakon dvije godine otišao iz praksisa zbog unutrašnjih sukoba koje su jedni smatrali političkima, drugi nacionalistički, to se ostavljamo po stranu, ali otišao. Gajo Petrović i Pejović su jedini koji su bili u stanju od zagračkih filozofa komunicirati na engleskom. Mi smo još uvijek imali ovo mitlo europejiš, dakle srednje europsku poziciju gdje se njemački smatrao relevantnim jezikom komuniciranja, ako već ne možete da starogrski, što bi bilo naravno najispravnije za tu poziciju i e, taj novi element je u Zagreb unio Gajo Petrović, u Beogradu ste imali već orijentaciju na englesku filozofiju, u Beogradu njemačka tradicija bila puno slabija i tamo su i Mihajlo Marković i Sveto Stojanović imali jako dobre veze angloameričke. Jedino je Ljubo Tadić bio na ovoj njemačkoj tradiciji orijentiran. Gajo Petrović je dakle na neki način bio osoba koja je davala ton i u određenom smislu riječi prihvaća ono što je moglo biti do najširih mjera njegovog koncepta prihvatljivo za tu nosi u liniju stvaralačkog marksizma. Ubrzo nakon početka izlaženja praksisa počeli su napadi na njega i njegove osnivače. Većina profesora koji su ga pokrenuli živjeli su i predavali u Zagrebu. Tako su se oni brzo sukobili s prvim čovjekom Saveza komunista Hrvatske, Vladimirom Bakarićem. Da stvar za te profesore bude gora, Bakarić je sebe smatrao teoretičarem. Odmah nakon pokretanja praksisa, Bakarić je u jednom razgovoru sa suradnicima izjavio da Danko Grlić i Milan Kangrga u ratu zapravo i nisu bili u borbi, to jest da su bili na krivoj strani. U telefonskom razgovoru sa Savkom Dapčević-Kučar, vođenom u travnju 65. Bakarić je praksisovce optužio da su saveznici centralista i staljinista, iako se pretvaraju da su protiv i centralizma i staljinizma. Praksisovce je još nazvao antipartijskom grupom i tražio Dapčević Kučar da se s njima obračuna na fakultetu političkih nauka. Bakarić nije želio da ta osuda bude u dnevnim novinama, već u stručnim časopisima. U svibnju je promijenio mišljenje. Dino Bojađević u knjizi Bakarić politička biografija piše. Bakarić je u svibnju 1965. u razgovoru s najbližim suradnicima sugerirao da bi vjesnik ipak trebao organizirati svakodnevnu paljbu na pristaše praksisa. Tu je skupinu opisao kao novu džilasovštinu, koja doduše nije vezana uz osobu samog džilasa, već je to društvena pojava i javlja se u svim socijalističkim zemljama. Naime, takva oporbena djelatnost bila je tipična za razdoblje u kojem bi se u nekoj zemlji uklanjao stalinizam, te bi se pojavila skupina koja je tražila da se ukine ne samo stalinizam, nego i socijalizam, u skladu s tezom najcrnje američke antikomunističke propagande. Smatrao je da se u njihovoj polemici protiv stalinizma zapravo kriju napadi na jugoslavenski socijalistički poredak. Partijsko vodstvo, a pogotovo u tom partijskom vodstvu oni koji su sebe smatrali intelektualcima. To su značili prije svega u Hrvatskoj e, Bakarić, na jugoslavenskoj razini to je bio Kardelj. Su vidjeli u njima konkurenciju, jednostavno rečeno, i to takozvanu našu. Oni su stalno imali fiks ideju da se partija bori protiv ostataka buržoaske desnice. To je bio nacionalizam. I onda su se sve više susretali s činjenicom da se unutar partije, pa onda kad su ih izbacili iz partije, izvan partije, kao kritičari pojavljuju ljudi za koje se ne može reći da su desničari, da su buržuasko orijentirani, koji su naši pod navodnicima ili bez navodnika, koji koriste marksističku terminologiju u kritici partije i tu partija nije imala pripremljene odgovore. To je kulminiralo 68. godine, ali je počelo već 65. godine, zaoštravalo se 67. godine kada je zapravo objavljena diskusija o zborniku partije, o zborniku suvremeni problemi socijalizma koje je Praksija 65. objavio sa svoje prve škole. I e, sa Poljskom došla do jedne kulminacije, naravno do prave kulminacije u ljeto 68. godine. Pitanje je bilo veoma jednostavno. Jesu li praksisovci iza e, tih demonstracija, ovo iza je bilo mišljeno politički ili nisu? Neki od njih su u tomu sudjelovali, prije svega Gaja Petrović, neki su se preplašili, jer smo sutlići Kangrega su prvi dan kad je došla parijska intervencija nestali i više se nisu pojavljivali. Jedan od najjačih ljudi i najhrabrijih, Rudi Supjek, je baš u to vrijeme bio u kod kuće jer je imao slomljenu nogu i nije se mogao pojaviti. On je bio vjeren da mu je partija uredila da ga auto udari tako da ne bi mogao nastupati, ali to je ipak možda malo pretjerano. Međutim, od ovog, iz ovog kruga su Gajo Petrović i Čaldarović bili oni koji su sa studentima komunicirali, dok je u Beogradu stvar bila potpuno jasna. Tamo su od Mihajla Markovića do preko Svete Stojanovića do mlađih kao što su bili Mičunović i drugi, praksovci direktno vodili studentski bunt. Kad kažem vodili, mislim u smislu ideologije. I oni su zbog toga nakon smirivanja situacije istjerani sa univerziteta, dok zagrački praksovci nisu istjerani sa sveučilišta, nego su na njemu e, ostali pod nekim pritiscima, ali ne dirnuti u tom pogledu. 2. lipnja 1968. godine skupini studenata u Beogradu nije dopušten ulazak na koncert Karavana prijateljstva. U Novom Beogradu održavala se radna akcija Novi Beograd 68 i koncert Karavana prijateljstva, revija Pop i narodne glazbe trebala je biti prigodna zabava za omladinske brigade koji su radili na radnoj akciji. Zbog vremenskih neprilika koncert je s otvorenog prostora prebačen u zatvoreni, u dvoranu Radničkog univerziteta u kojoj je moglo stati samo nekoliko stotina ljudi. Novinar Beogradskog tjednika Vreme Miloš Vasić u broju 908 od 29. svibnja 2008. ovako opisuje početak nereda u Beogradu. Povod incidentima bila je sasvim nepotrebna tučnjava stanovnika studentskog grada i brigadira iz naselja neke lokalne radne akcije u Novom Beogradu. Potukli su se oko pristupa nekakvoj priredbi u Domu kulture kod studentskog grada. Bilo kako bilo, u sali nije bilo dovoljno mjesta, pa je riječ po riječ došlo do tučnjave. Obje strane pozvale su pojačanja, pa se stanica milicije Novi Beograd našla u iznenadnoj i neočekivanoj neprilici da sa svojom redovnom smjenom na dužnosti te noći razdvaja nekoliko stotina mladih ljudi u borbenom i prilično alkoholiziranom raspoloženju. Onda su i oni pozvali pojačanje. Tako je jedna nekontrolirana situacija narasla u masovnu tučnjavu, gdje se sukob studenata i akcijaša izgubio u sukobu jednih i drugih s milicijom. Oko ponoći već je na nogama bilo oko 3000 beogradskih studenata. Tako su počele studentske demonstracije u Beogradu. 5. lipnja beogradski studenti uputili su telegram Josipu Brozu Titu. U njemu je pisao. Mi se ne borimo za svoje materijalne interese. Mi smo ogorčeni ogromnim društvenim i ekonomskim razlikama u našem društvu. Mi smo za društvenu svojinu, a protiv pokušaja da se uspostave akcionarsko-kapitalistička poduzeća. Nas boli da hiljade naših ljudi mora odlaziti služiti i raditi za svjetski kapital. Tog 5. lipnja u Studentskom centru u Zagrebu sastalo se oko tisuću studenata. Pred njih je došao Miko Tripalo, sekretar izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske. Studenti su ga dočekali parolama hoćemo dosljednu borbu za ciljeve Saveza komunista, protiv konformizma, istinsko samoupravljanje, a ne političko manipuliranje. Studentske demonstracije u Zagrebu potrajeće do 11. lipnja. Središte demonstracija bili su Filozofski i pravni fakultet te Fakultet političkih nauka. Reakciju Vladimira Bakarića nije trebalo dugo čekati. 6. lipnja održan je sastanak dijela izvršnog komiteta i predsjedništva centralnog komiteta. Bakarić je smatrao da iza svega stoje praksisovci i nadodao je riječi koje donosi Dino Mujađević u Bakarićevoj političkoj biografiji. Sramota za sad nije strašna, jer na ulici se ništa i ne osjeća. Radni čovjek ne zna što se događa. Međutim, ako se nemiri prošire na ulice, Bakarić je bio spreman na pravu represiju. Ako izađe iz toga van, bit će batina i to grdnih batina. Vjerojatno ćemo morati dobrano pretresti tu sveučilišnu organizaciju i razgraničiti se na fakultetima prema ovim kolebljivcima i sličnim stvarima i ozdraviti tu čitavu organizaciju. U to vrijeme Udba uvodi odjel anarholiberalnih e, neprijatelja, dakle imamo neprijateljsku emigraciju, e, nacionalističke tendencije u Hrvatskoj, dakle unutrašnje, i e, sad se uvodi anarholiberalne, to su praksovci svi, studentice i studenti vezano iz njih. Tu se sad pojavljuje ideja da je doista praksis prešao na točku političkog sukoba. To mu je puno pomogla jedna usputna opaska jednom malom tekstu Svete Stojanovića u kojem se rade vicevi na račun velikog briljanta na Titom prstenu. To su bile stvari koje su tada izazivale veoma opake reakcije. I čitav je praksis jednim dijelom preko toga došao na zaoglas, jer ove analize samoupravnog sustava koje nije pravo samoupravljanje, nego partija iza njega stoji, ne omogućuje samo stvaralačku, dakle autokreativnu poziciju čovjeka kao biće prakse, za većinu političara i političarke nisu puno značile. Ovo je bio moment koji se mogu shvatiti i 68. je bilo moment koji se mogu shvatiti. Kao što je poznato, Tito je tu odigrao klasičnu ulogu autoritarnog vođa. On je najprije podržao studenta, onda posle počelo čišćenje. Rečeno da je bilo neki koji su se pokušali prikopčati uz taj pokret i da to treba sad očistiti da bi se spasila čistoća pokreta. U međuvremenu se dogodila sovjetska intervencija u Čehoslovačkoj koja je onemogućila da se pripremano već nastavljanje svega na jesen u Zagrebu i Beogradu dogodilo u tom trenutku kad su zaista sovjetski tenkovi bili na eh, Dravi nije bilo puno prostora za kritiku e, režima Josipa Broza Tita, jer je on u odnosu na ovaj režim bio naprosto puno manje neprihvatljiv, da se tako izrazim. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o časopisu Praksis. Današnju emisiju za vas su napravili Tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimila Marija Pečnik-Vesić, a u rediju je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.